Jacob het in Canaan geblei, die land waar sy voorvaders ook als vreemdelingen geblei het. Hier volgt die familiegeschiedenis van Jacob. Jozef was nog jong, 17, toen hij klein vee opgepas het saam met zijn broers, die seens van Bela en Silpa, sy paase vrouwens. Jozef het slechte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seens was Israël de liefste voor Jozef, die seen wat in zijn ouderdom geboren is, en daarom het hy vir Joosef lang kleren met mouwe gemaakt. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Joosef liever het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Joosef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Op een keer het Joosef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter, hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ik gehad het. Ons was op die land bezig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf reg op en jelle gerwe gaan staan daar rondom in hulle berg voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou jy sal oor ons koning word. Denk jy dalk jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praaikies het hulle een nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog een ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hij het gesê, ik het weer gedroomd. Die son en die maan en elf sterren het voor mij kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa om berispe en vir hom gesê, wat voor een soort droom is dit wat jij gehad het. Verbeel jy ek en je ma en je broers moet voor jou kom buig. Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly denk. Joosefse broers het hulle pa sy klein vee gaan oppas in sy gym. Toe sê Israel vir Joosef, kyk, jou broers pas die klein vee op in sigum. Ek wil jou na hulle toestuur. Joosef het geantwoord, Goed, pa, toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is bij jou broers en met die klein vee en kom vertel mij alles. Israël het om van die laagte bij je bron afgestuur na Sigum toe. Hij het daar in die veld rondgesoek, en toe kom een man bij om in die vrouw vir hom, wat soek jy? Joosef antwoord om, ik zoek mijn broers kan jy my dalk sê waar hulle die klein vee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na doodtan toe gaan. Joosef is toe achter sy broers aan en hy het hulle by doodtan gekry. Hulle het om al van ver afgezien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreen gekom om hom dood te maak. Hulle het namelijk vir mekaar gesê, kyk, daar kom die oud dromer aan. Kom ons maak om dood en gooi om in een put. Ons kan sê roofdier het om opgevreet. Dan zal ons zien wat wordt van zijn drome. Reuben het hulle oor praat en omdat hij vir Josef het, het Reuben gesê, Nee, ons moet om niet doodmaak nie. Moe nie moord pleeg nie, gooi om liever in hierdie put hier in die veld. Moe nie sy leven neem nie. Reuben het dit gesê zodat so hij vir Josef kon red en om na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy kleren uit, die lang kleren met mouwen wat hij aangehad het, en vat om in gooi om in die put. Dit was het droe put, sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar een klompie smalitiese handelaars uitgeleerd aan. Hulle was op pad naar Egypte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en haars gelaai. Toe sê hy daar vir sy broers, wat er net het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dicht te hou kom ons verkoop om aan die Ismaelite. Ons moet nie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Jeda'se broers het na hom geluister, en toe daar van die medianitiese handelaars voorbijkom, het die broers vir Joosef uit die put uit opgetrek en vir twintig stikke silver aan die Ismaelite verkoop en die het om Egypte toegevat. Toe Reuben terugkom by die put, was Joosef niet daar nie. Reuben het sy kleren geskeer en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg. Wat moet ik nou doen? Maar sy broers het de boklam geslag en die kleren van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stier hulle Joosefse kleren met de boodskap vir hulle pa, ons het dit opgetel. Kijk of dit dalk is seense kleren is. Israël het dit herken en gesê, dit is my seense kleren. Een roofdier het om opgevreed. Josef is opgevreed. Jacob het sy kleren geskeer en rouwkleren aangetrek. Hij het lang oor sy sien getreer. Al sy kinders het vir Jacob probeer troos, maar hij wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treer oor my sien tot ek by hom in die dood is. So het Josefse pa bly treer oor hom. Die Medianite het vir Josef in Egypte verkoop aan Potifar. Hij was aan die Faroese paleis verbonden als hoof van die lijfwacht.